revoluzia fassada materialo povas malvarmigi urboin. Estonte, fassadoi de construajoi povus dum granda varmego malvarmigi la CIRCAUAGION. Tion almenau promesas la materialo hidroskin. Tiu nov tipa materialo utiligas pluv aquon kai retenas gin dum varmego, la retenita aquo vaporigas, kai tiel malvarmigas la construajon cae la circauantan urban spazon. Nun tempe, hidroskin, aqua auto, estas testata en libera aero. Gi estas flexebla cae stabila, porosa cae shir resista la aqua hauto hidros por construajoi. Tiu nov tipa materialo povas revoluciigi la patalon contra u la sequoi de ondoi de varmego cae de pluvego en urboi, opinias la inventintino de la materialo. La architectino, cae scienza cun laborantino ce la Universitato de Stuttgart, volas utiligi la fasadoin de existantai cae de novai construajoi por appliqui dum varmegai tagoi antaue collectitan pluv aquon por vaporigio cae tiel por malvarmigado. Hydroskin consistas el plurai texagiai tavoloi, kiwi per fadenoi, estas tenatae je distanzo. La sistemo nun estas testata en libera aero. Actuale staras prototipo sur la campuso de la Universitato de Stuttgart. En gis 36 metroi da altezzo oni testas, ciù la fassado plenumas tion, kion la sciencistoi promesas al si post centoi da laboratoriae prilumigoi. Laula scientistoi, hidroskin taugas pro la grandai fasadai areoi, precipe por altegai domoi. Crome la pluvo lau crescanta altezzo trafas obliquve sur la fasadon, tiel che ecte proximume tridec metroi da altezzo de construaggio povas esti absorbata pli da pluv aquo tra la fassado, olde same granda tegmenta areo, clarigas la inventintino. Caien, ciel tio funccias, detale. La sistemo estas extere circavata de aquo tra la sebla membrano, ciu permessas la enpenetradon de prescau ciui pluvogutoi foliaggio en la interna flanco conducas la aquon mal supren. Tiam gi au povas esti retenata en reservuio, au gi povas esti conducata recte en la internom de la construaggio, cie gi estas disponebla exemple por lav machino, por la forzorga aquo en la necesseio, cae por la acvumado de plantoi. Ce varmego, la texaja fassado estas humidicata per acvo, cae gi malvarmigas tiam per vaporigio tiel la construasion, cae la circauantan urban spazon. La natura circuito de pluvoi cae vaporigio estas malhelpata pro la pli multigianta sigelado de la grundoi, clarigas la inventintino. Fine, ni mem convertas nian urboin al insuloi de varmego, cae al inundo cuvoi. Contrau tiu evoluo, la concepto de la sponga urbo efficu. Cetio temas pri la capablo de urbo en suci la troon da aquo reteni tiun aquam kiel spongo, cae malteni gin cun procrasto per vaporigio au engrundigio. Sur tiu principo basigas ancau hidroskin.